Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 26, 1985 Inordinahang pari ang nooy si Father Florentino Lavarias. Tinanggap niya ito sa Our Lady of Grace, Mabalacat, Pampanga. Ibinigay sa kanya ang tungkulin bilang Vice Rector sa Metropolitan Cathedral ng Pampanga. Naging director din siya ng Mother of Good Counsel Seminary at naging kura paroko ng Parish of the Lord's Ascension sa San Fernando, Pampanga. Sa edad naman ng 47, hinirang siyang obispo ng diocese ng iba magpasahanggang ngayon inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.